D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. En Owend zu Éiere vum Martin Luther King. Léif Radio Ara Nolauschterer, dëse Weekend invitéieren de CLAE, dat ass de Comité de Liaison et d'Action des Étrangers, den ENAR, dat ass den europäesche Réseau géint de Rassismus, an d'Bahá'í vu Lëtzebuerg op en Owend zu Éiere vum Martin Luther King a fir e bessert Verständnis an eise ville Kulturen hei zu Lëtzebuerg. Am Programm fannt Dir fir d'éischt e méi e rouegen Deel mat enger Auswiel vun Texter iwwert Bridderlechkeet an Eenheet. Et ass Musik um Programm, ënnert aneren och eng Djembé-Grupp, geféiert vum Ali Dede. Et ginn Ausschnëtter vum Liewe vum Martin Luther King gewisen an erzielt. Natierlech ass den Owend geduecht, fir kënnen aner Kulture kennenzeléieren an eppes zesummen ze drénken. Mat 39 Joer, de véierten Abrëll 68, gouf hien zu Memphis am Tennessee ëmbruecht. An de Vereenegte Staate gëtt et am drëtte Méindeg am Januar fir hien en nationale Feierdag. Bei enger Ëmfro an Däitschland virun e puer Joer hunn 58 Prozent vun de befroten Däitschen de Martin Luther King als Virbild genannt. Just den Albert Schweitzer louch bei dëser Ëmfro knapp virum King. Aus enger Bahá'í Siicht ass et wesentlech, Weeër ze fannen, fir mat aneren iwwert wichteg Punkte vum Fridden ze schwätzen. Ee Wee fir sou Diskussiounen relevant a wäertvoll ze gestalten, ass ebe just, d'Liewe vu Leit unzëerkennen, déi hiert Liewe ginn, ginn hunn, fir friddlech Weeër ze fannen, fir besser zesummen ze liewen. De Martin Luther King war eng sou eng sou eng Persoun. Säin Asaz fir gewaltlos Mëttelen ze fannen, fir Rassegläichheet z'encouragéieren, huet hie mam Liewe bezuelt. Seng Beméiungen fir eng Gesellschaft, wou d'Rassen an d'Harmonie an Harmonie kënnen zesummeliewen, si vläicht am beschten ausgedréngt ausgedréckt a senger berüümter Ried 1963 an der amerikanescher Haaptstadt Haaptstad viru méi wéi 250.000 Leit, I have a dream, I have a dream. An elo e puer Gedanken zum Thema. De King sot, Mäin Dram, Enges Daags léieren d'Kanner Wierder, déi se net wäerte verstoen. D'Kanner aus Indie froen, Wat heescht dat Honger? D'Kanner aus Alabama froen, Wat ass dat rassistesch Segregatioun? D'Kanner vun Hiroshima wonnere sech, Wat ass dat d'Atombomm? D'Kanner froen, Wat ass dat, de Krich? An du äntwers hinnen. Du sees hinnen, dat si Wierder, déi mir net méi benotzen, wéi dat Wuert Sklaverei. Dës Wierder bedeiten näischt méi, an dofir hu mir se aus dem Dictionnaire ewechgeholl. An de Bahá'í Schrëfte liese mer, Wësst dir net, firwat mir iech alleguer aus dem selwechte Stëbs erschaf hunn? Et ass fir dass kee sech soll iwwer den aneren erhiewen. Denkt ëmmer doriwwer no, iwwer d'Aart a Weis wéi dir erschaf gouft. Well mir hunn iech alleguer aus der selwechter Substanz erschaf, an et ass un iech, wéi eng eenzeg Séil ze sinn, mam selwechte Schrëtt ze goen, aus engem Mond z'iessen an op der selwechter Äerd ze wunnen. fir dass am Wiese vun Iech selwer, duerch dat, wat Der maacht, an duerch Är Wierker, Dir kënnt d'Zeeche vun der Eenheet an d'Essenz vun der Lassléisung bezeien. Dat ass de Rot, deen ech Iech ginn. An hei nach dës kuerz Zitater vum Martin Luther King, D'Däischtert kann d'Däischtert net verjoen. Nëmmen d'Luucht kann dat maachen. D'Mënschheet muss aus hire Konflikter erauskommen, muss ophale sech ze rächen an aggressiv ze sinn. De Mëttel fir dëst ze man ass d'Léift. Eng wëssenschaftlech, eis wëssenschaftlech Muecht huet eis geeschteg Muecht bei wäitem depasséiert.